47 skirsnis Kazimiro sūnus Aleksandras 1492 metais pradėjo valdyti šalį kaip pirmasis suderintas jogailaičių dinastijos įpėdinis. Jo valdymo pradžią žymėjo 1492 metų šalies privilegija, kurioje buvo teisiškai formintos išaugusios ponų tarybos prerogatyvus didysis kunigaikštis privalėjo su ją derinti tarptautinės sutartis, karo ir taikaus klausimus, pasiuntinių siuntimą, valstybės išlaidas, leidžiamus įstatymus. Ponų tarybos nariai, ponai tarėjai, gavo teisę netrukdomi ir nebaudžiami pareikšti savo nuomonę, net ir prieštaringą didžiajam kunigaikščiui. Tokiu būdu Lietuvos ponų taryba tapo tipiška vidurio Europos diduomeninė valstybės taryba ir šalies suvereniteto įkūnytoje. D bajorų visuotinio luominio atstovavimo atsiradimas. Ponų sluoksnis buvo besiklaustančių ir susiklaušiusio bajorų luomo viršūnį. Tačiau ryškėjant bajorų teisėms, kartu ėmė ryškėti ir jų atstovavimas greta ponų tarybos. Nesant aiškiai ponų tarybos sudėčiai, nebuvo tiksliai apibrėžtas ir feudalinio elitoratas tais svarbiais atvejais, kai reikėdavo pasitarti su didesniu žmonių skaičiumi ir duoti jam nurodymus. Pritraukimą tartis lėmė užimamos asmenų pareigybės ir turimus žemė valdos dydis. Šioms savybėms ryškėjant ir įgaunant teisinę prasme, formavosi ponų tarybos užnugaris vis plačiau ir dažniau įtraukiamas į pasitarimų eigą. Bajorų viršūnė ilgainiui tapo nuolatiniais pasitarimų dalyviais. Tokių pobūdžio sueigos vyko jau 15 amžiaus 50 metį, 1445-1446 metų sanduroje, 1446 metų rugsėjį, šeštą dešimtmetį 1451-1453 metais jos įgavo didžiosios sueigos arba Seimo perimta iš Lenkijos pavadinimą. 15 amžiaus viduryje – Seimas dar netstovavo visai bajorijai. Į jį atvykdavo nedaug jos viršūnės atstovų, beveik vien iš lietuviškų jų vaivadijų. Seimo sušaukimą labiausiai lemdavo proginiai motyvai, tai dar nebuvo valstybės institucija, Seimas tikrąją prasme, tačiau nebebuvo ir vien siauras ponų tarybos ratas. Nuo stambiausių žemvaldžių sutikimų priklausė svarbiausi politiniai sprendimai, kariuomenės sušaukimas, o ypač piniginių mokesčių rinkliavos – iš jų turimų veldamų. Plėtojantis bajorų žemėvaldai ir teisėms, norom nenorom didėjo ir jų balsas. Pati svarstymų nomenklatūra įsiplėtė ir į įstatymų leidimų sritį. 1468 metais Seime buvo priimtas kriminalinius nusikaltimus reguliuojančių teisės normų rinkinys, vadinamas Kazimiero teisynas. 1492 metais Seimas išrinko didžiuoju kunigaikščių Kazimiro sūnų Aleksandrą. 1499 ir 1505 metais Seimai aptarė unijos su Lenkija klausimą. 1502 metų Seime, vykstant karui su didžiaja Maskvos kunigaikštie, buvo nustatytos karių išrengimo normus. 1506 metais Seimas didžiuoju kunigaikščiu išrinko Zigmantą II. Didžiojo kunigaikščio Aleksandro valdymo laikotarpis 1492-1506 tapo Seimo kaip funkcionaliai būtinos valstybės institucijos įsitvirtinimo metais. Be jo jau nebuvo galima įspręsti kardinalių ir neteinamųjų valstybės politikos klausimų. Tiesa, Seimas visai bajorijai dar net stovavo. Jį labiausiai rinkosi tik etninės Lietuvos ir lietuviškosios Rusijos stambesnieji bajorai, kažkiek pastarųjų atvykdavo bent jau iš artimesnių rusiškųjų vaivadijų. Kaip akivaizdžiai parodė 1506 metų Seimas, iškilo visų ar bent daugumos pavietų atstovavimo būtinybė. Nuo pat pirmųjų Zigmanto antrojo valdymo metų – buvo realizuotas visų valstybės žemių atstovavimo principas, o atvykę bajorai, tai lėmė tik jų faktinės galimybės, buvo laikomi viso bajorų luomo atstovais. Tuo pačiu buvo pripažinta Seimo pritarimo būtinybė, o šio pritarimo išaiška, vadinamieji nutarimai, pažodžiui pritarimai, įgavo teisinę galę. Tai dar nebuvo įteisinta Seimo įstatymų leidybos prerogatyva, lygiai kaip ir nesusidarė apibriešta Seimo sudėtis – bei atstovavimo reglamentaciją. Tačiau visos bajurijos atstovavimo institucija vis dėlto jau susiklūsti. 1507 metais Seimas prieimė stojimų į karą nuostatą ir numatę sidabrinės išrinkimo tvarką, ženklino bajūrų sueigos laikomos visuotinę funkcionavimo pradžią. Seimo sprendžiamų klausimų nomenklatūra apimė visas svarbiausias valstybės valdymų sritis. 1508-1509 metų sandūros Seime buvo aptartas Mykolo Glinskio maišto dalyvių nubaudimas, priimti valstybės išdavikų turto konfiskavimo ir teisėjų atlyginimo nuostatai. 1511 ir 1516 metais Seimai nustatė maisto rekvizicijų veikiančiai kariuomeniai tvarką. 1512 metų pradžiaus Seimas su tuo pačiu metu sušauktų Lenkijos Seimu derino karo veiksmus prieš Rusiją. 1514-1519-1520 bei pirmajame 1522 metų Seime buvo numatyta, kaip bausti netliekančius karo tarnybos bajorus. 1515, 1516, 1518, 1521 metų Seimai numatė mokesčius karo reikalams. Antrasis 1522 metų Seimas apsvarstė rengiamą įstatymų savadą, pirmąjį Lietuvos statutą. 1526 metų Seime tartasi, ar reikia praleisti į Maskvą popiežiaus pasiuntinius. 1528 metais kariuomenės surašymą lydintis karo tarnybos nuostatas buvo parengtas kaip didžiojo kunigaikščio ir Seimo atstovaujamus bajurijos sutartis nutarimas. 1521 metais net du kartus buvo tariamasi su Minsko apylinkėse sutelkta bajūrų pašauktinių kariuomenė vadinamieji kariniai seimai. Pirmąjį Lietuvos statutą priėmė 1528-1529 metų Seimas. Seimai atstovavo visai Lietuvos valstybės bajorijai, bet visados vykdavo tik didžiojoje Lietuvos kunigaikštijoje siauraja prasme, dažniausiai Vilniuje ratkačiais Naugarduke, Gardine, Brastoje. Nors Seimai ir susirinkdavo, jų dienotvarkę nustatydavo paunų taryba. Ji patėlį spręsdavo dalį klausimų, laikydama, kad tai padarė kartu su Seimu. Kancleris Albertas Goštautas atvirai pareiškė, kad bajorai į Seimą yra šaukiami tik siekiant juos supažindinti su ponų tarybos nutarimais. Nors nuo 16 amžiaus pirmo dešimtmečio pabaigos Seimai būdavo šaukiami vos ne kasmet, nebuvo reglamentuojama jų šaukimo bei posėdžiavimo laikas, vieta priežastys. Seimų šaukė didysis kunigaikštis, faktiškai jo vardu ir suderinusi su juo ponų taryba. Šaukta iškilus reikalui. Ir patys tie reikalai rodė, kad jų be Seimo negalima buvo išspręsti. Seimas čia dar turėjo labai ribotą teisę – tik sutikti ar nesutikti su teikiamais pasiūlymais. Seimo pasiūlymų iniciatyva 16 amžiaus pirmą trečdalį užsimesgė tik prašymų pavidalu. Tačiau 1528 metais karo tarnybos tvarkos nuostatų ir pirmojo Lietuvos statuto svarstymas jau įtraukė Seimą į tų sprendimų sritį, kuri lėmė visą šalies raidą. Žinoma, tai dar buvo pirmosios pavasarių nerodančios krekždės. 16 amžiaus pirmą trešdalį Seimas išryškėjo kaip būtina visai bajoryje atstovaujant instituciją – tačiau dar nenusistovėjo griežta jo šaukimų ir prerogatyvų reglamentacija. Politinės teisės įgyjo visas bajorų luomas, miestiečiai jų neturėjo. Teisiškai šią tvarką įtvirtino pirmasis Lietuvos statutas 1529 metais. Politinė prasme šią datą kažkiek galima lyginti su 1351 metų aukso bulės 1222 metai patvirtinimu Vengrijoje – ar 1374 metų Košicų privilegija Lenkijoje. E. Riterių karinės organizacijos susidarimas. Atsiradus valstiečių ūkių išlaikomai bajorų žemėvaldai, per 15 amžių susikūrė riterių dvarai. 16 amžiaus pradžioje suteikia galimybę išrengti tam tikrą karių skaičių atitinkantį vidurio Europos ginkluotės lygį. 1528 metais karinis nuostatas ir pirmasis Lietuvos statutas reikalavo nuo aštuonių tarnybų išleisti raitelį, turinti keturių kapų vertė žirgą. Valstiečių arklys kainavo 50 grašių, jietį, kalaviją arba kardokšnį, ilgą peilį, žieduočio šarvus, lengvą šalmą, nedidelį skydą. Net ir tiek valstiečių turintys bajorai ne visuomet pajėgdavo taip apsiginkluoti. Neretai trūko skydo, šarvų ar kalavijų. Vidutinis bajoro žirgas kainavo apie dvi kapas. Tačiau pasitaikydavo netgi geriau už nuostato reikalavimus įsirengusių žmonių. Kai kurie įsigydavo net kilpinius ar baletus, parakų užtaisumas šaudynės, brangius ar atsarginius žirgus. Tiesa, tokių bajūrų būta nedaug. Daugiau kaip pusė bajorų nevaldė aštuonių tarnybų, taigi jų ginkluotė retai atitiko keliamus reikalavimus. Jo labiau tai pasakytina apie neturėjusius valstiečių gausius dūmininkus, stojančius tik nuo savo pačių sodybos dūmų. Vis dėlto buvo ir antroji feodalų diferenciacijos pusė. Gerą pašauktinės kariuomenės ketvirtadalį užpildė didikų būrei. Jų ginkluotė irgi nebuvo vienalytė, tačiau šių būrių branduolis sudarė ponų dvariūnys – Neretai turėjau net lėkšnių šarvus, kardas vokišką šarvuotę. Geriausiai buvo išrenkta didžiojo kunigaikščio dvarų vėliava atitinkanti riterių ginkluotės standartus. Kariuomniai surinkti didysis kunigaikštis, dažniausiai jo vardu ponų taryba, į vietas įsiuntinėdavo šaukimus. Mobilizacinis ir kovos vienetas buvo apylinkės, dažniausiai valščiaus, vėliava. Jai vadovavo vėliavininko reidą turintis bajoras vėliavininkai savo būrius atvesdavo vaivadoms pastarieji Etmonui. Ponai ir kunigaiščiai gaudavo šaukimus asmeniškai ir su savo būreis, vėliavomis stodavo vaivadų bei etmonų žinių. Susirinkusi kariuomenė būdavo patikrinama, surikiuojama. Didikai sudarė garbingesnį dešinį sparną, besiformuojanti precedentinė tradicija dėl geresnės dešinesnės vietos rikiuotėje – kirtosi su Edmonų disponavimo prerogatyvomis ir asmeninėmis ambicijomis. 16 amžiaus ketvirtą dešimtmetį susilaukė atgarsio didžiojo Atmano Jurgio Radvilos ir Ostrogo kunigaikščio Elijo konfliktas, tačiau šiaip šios varžybos neįgavo didesnio masto. Vėliavininkai buvo atsakingi už savo būrio skaičių ir apsiginklavimą. Sergantys ar pasenę bajūrai turėjo įrodyti savo negalę ir jiems leisdavo vietoje savęs išrenkti pavaduotoje. Žemvaldės moterys privalėjo išrenkti priklausantį karių skaičių. Karo tarnybon vyras privalėjo stoti nuo 17 metų. Pirmojo Lietuvos statuto 1532 metų redakcija šią normą pakeitė į 18 metų. Atsakingas už kariuomenės surikiavimą buvo Etmonas. Pašauktinius bajorus, dažnai vadinamus pavietininkais, stojančius pavietais, papildė didžiojo kunigaikščio administratoriai su savo palydomis iš karo tarnų. Kelios jų tarnybos rengdavo vieną karį ir atskirų įpareigotų eiti į karą valstiečių tarnybų. Tai būdavo techniškai geriausiai aprūpinta kariuomenės dalis. Būtent jį gabenosi šaudynės ir patrankas – Jis ponavo didžiausių vežimų parkų ir maisto bei pašaro atsargumis. Kai kurių jos kategorijų išsirengimą reglamentavo privilegijų aktai, pavyzdžiui, miestų vaitai privalėjo turėti kilpinius. Bajorų vežimus, bent jau keliems susidėjus, mini 14 amžiaus pabaigų šaltiniai. 15 amžiaus pradžioje atsirado samdomi vokiečių patrankininkai. Palyginus ramus 15 amžiaus penktasis-devintasis dešimtmečiai nevertė didinti samdomus kariuomenės. Nuo 15 amžiaus pabaigos padėtis pasikeitė. Lietuvoje atsirado iš kitų vidurio Europos šalių verbuojami algininkai, kadangi savo krašte nesusiklaustė laisvųjų valstiečių ir miestiečių varguomeniai struktūros, besiverčiančios karo amatų. Šių struktūrų rinkoje pasirodę Lietuvos agentai dar neturėjo patyrimų, bet to negalėjo pasiūlyti ir daug pinigų – Todėl pirmieji algininkų samdymų rezultatai 15-16 amžių sandūroje buvo liūdni. Nuo Zigmanto antrojo, vėl atnaujinusio personalinę uniją su Lenkija valdymo pradžiaus, pats didysis kunigaištis organizuodavo verbavimo kampanijas Lenkijoje. Į šį darbą buvo įtraukti ir ponų tarybos atstovai, išmokę taupiai bei tikslingai naudoti tam skiriamus pinigus. Lenkija tiekė mažai samdytų pėstininkų – nes jai pačiai trūko juos pateikiančių socialinių sluoksnių. Užtat samdėsi karo amatui atsidėję raiteliai, vidutiniai bajūrai, turėję gerą ginkluotę ir aukštų profesinių įgūdžių. Lenkų rotmistrai į savo kuopas priminėjo pradedančius atsirasti vietinius profesionalus. Didėjant valstybės išdo pajamoms, 16 amžiaus pirmo ketvirčio antroje pusėje atsirado pirmieji vietinių algininkų daliniai, už pinigus samdomi didžiojo kunigaikščio dvariūnys. Kovinėmis savybėmis jie dar neprilygo prityrusiems Lenkų algininkams, tačiau jau pradėjo formuotis vietinių algininkų kontingentas. Lietuvos išdas nepajėgė išlaikyti daug samdytų karių, tačiau ir nedidelis jų skaičius veikė efektyviai. Tai buvo smogiamoji jėga iš algininkų sudarydavo pilių įgulas, pašauktiniai kariuomniai skirstantis. Polotsko, Vitebsko, Smolensko, Kijevo, Rytų, Podolės, Vaivadijų, Žemių, Bajorai – į bendrą pašauktinę kariuomenę paprastai nesirinkdavo, bet likdavo savo vaivadų žinioje. Jie buvo laikomi pasienio apsaugą ir jų šaukimus lėmė lokalinė būtinybė. Specifiškiausia buvo Kievo vaivadėjos organizacija. 16 amžiaus pradžioje čia buvo sukurta ištisa pilių sistema su karo tarnybininkų, bajorų, karo tarnų, specialių kategorijų valstiečių žemėje valda. Šių žmonių prievolėmis, kurias griežtai kontroliavo pilių seniūnai, buvo paremtas įgulų būdėjimas, plati žvalgyba, transportas bei nuolatinė kariniai parengtis. Pilių seniūnams tiesiogiai vadovavo Kijevo vaivada, reikalui esant įsikiždavo Etmonas. 16 amžiaus pirmą ketvirtį pilių įgulose atsirado pinigais išlaikomi Kijevo vaivados tarnai. Nuo 15 amžiaus pabaigos pilys buvo aprūpintos, nors ir negausiais, parakų šaunamais ginklais. Miestų privilegijos suformavo lokalinę pačių miestiečių gynybą, kuri papildė čia reikalingus pėstininkus, o jų Lietuvos kariuomeniai trūko. Šalies reljefas su atviromis lygumų sienomis, kuriuoms grėsė labai paslankus priešas, diktavo kavalerijos būtinybę. 15-16 amžiuose Lietuva disponavo būdinga vidurio Europos rytiniai daliai raitelių kariuomenė – Amžininkai teigė joje esant iki 40 tūkstančių žmonių, tačiau praktiškai į mūšio lauką būdavo išvedama 20 tūkstančių ar kiek daugiau. 15 amžiaus pabaigoje prasidėjo karai su Rusija, užklupo jau antrą taikiai gyvenančią kartą. Pašauktiniai Lietuvos kariuomniai trūko organizacinių ir kovų patyrimų, tačiau gerai ginkluotas jos branduolys netrukus įgyjo šias savybės – Ypač kovingai pasirodė paunų kontingentai, kurie sugebėdavo net greičiau susirinkti už pavietų bajorus. Vengrija ištikusius 1526 metais Mohačo katastrofos metu, kuomet vidurio Europą iš pietų užgulė galingosios Turkijos grėsmė. Didžiausios Lietuvos kunigaikštijos kariuomenė jau buvo pasiekusi šio regiono riterių kariuomenių lygį. F. Feodalinės lietuvių teisės sistemos susidarimas – Spartus riterių žemėvaldos susiformavimas ir recepcijomis paremtų bajorų luominių teisių augimas neleido šalies valdovo vietininkams virsti sričių valdovais bei smulkesnių žemvaldžių senjorais. Politinė feudalų elito valdžia susikoncentravo tik stambioje žemėvaldoje ir valstybės pareigybėse. Lietuvoje, kaip ir visoje rytinėje vidurio Europos dalyje, išliko tiesioginis monarcho suverenitetas daugumai smulkiųjų feodalų, bet feudalinė diduomenė monopolizavo valstybinės dignitorijas. Nepilnas riterių korporacijos įsivystymas ir pagreitinta jos transformacija į bajorų luomą Feudalinė teisė nepasiekus viso Leno teisės apimties ir sparčiai virstant jau luominę teisę, Lietuvoje įgavo ypatingą pagreitį. Bajorų luomas čia baigė susidaryti vienu metu su riterių žemėvalda ir iš jos išplaukiančiais riterių valdinystės principais. Riterio savoka tapo tik bajoro savokos papildomo atributu ir sinonimu. Leno teisė susiliejo su bajorystės privilegijomis, būdama tik beneficinę feodų valdymo atmainą. Šalies feodalizavimas papročių teisę suskaldė į įstatymiškai privilegijomis įformintą bajorų teisę ir vien tradicija paremtomis papročių normomis taikomomis neprivilegijuotajai gyventojų daugumai. Magdeburgo teisės recepcija įskyrė miestiečių luomą, didžiųjų kunigaikščių privilegijomis apibrėžė uždarą kitatikių, nekrikščiūnių bendruomenių padėtį katalikų bažnyčia atėjo į šalį kaip universali korporacija su savo kanonų teise. Stačiatikių bažnyčiai Rusijos kunigaikščių suteikti jos nuostatai buvo pripažinti dar prijungiant rusų žemės. Didžiojoje Lietuvos kunigaikštijoje įsigaliojo bendriausias Europos teisių taikymo principas. Miesto teisė naikina krašto teisę, krašto teisė bendrąją teisę. Krašto ir bendrosios teisės santykių problemą šalis paveldėjo dar iš kariniais monarchijos laikų, kai susidūrė lietuvių rusų papročių teisė, pastarai turint savo kodifikaciją. 12 amžiaus pradžios išplėstinę rusų tiesą, 13 amžiaus redakcijos vadovautinę knygą ir teisės matą. Įstatyminę lietuvių teisės bazę nuo 14 amžiaus pabaigos pradėjo formuoti didžiųjų kunigaikščių privilegijus – ir precedento teisė išplaukianti iš atsiradusių aktų. Bendras lietuvių ar rusų teisės sampratas 15 amžiuje pakeitė atskirų žemių, įskaitant ir didžiąją Lietuvos kunigaikštėje siaurąją prasme lokalinių teisių sampratus. Pastarasias papildė Palenkija įsigaliojusi Lenkų mozūrų teisė. Pavienių žemių lokalinę teisę legitimavo joms suteikiamus didžiųjų kunigaikščių privilegijus. Tačiau luominės nuostatas labiausiai tvirtinant didžiųjų kunigaikščių visos šalies privilegijoms į 15 amžiaus pabaigą susiformavo bendravalstybinės teisės samprata vadinamoji didžiosios Lietuvos kunigaikštijos arba tiesiog Lietuvos teisė. Žemių privilegijos fiksavo jų senovę. Bendroje Lietuvos teisėje labiausiai atsispindėjo feodalinių santykių raida ir jai būtinos recepcijus. Galiuojant žemių teisėje vietose 15 amžiaus pabaigoje didėjo bendrosios teisės normų poreikis, kuris ypač augo pradėjus įstatymų leidybą reguliuoti turtinių santykių plėtrą. Pirmas toks susisteminimas įvyko 1468 metais išleidus Kazimiro teisyną skirtą daugiausia vagystėms. Kazimiero teisino nuorašai išliko rusų vadovautinių knygų rinkiniuose ir tai paliudė, kad šis bendrosios įstatymų leidybos aktas buvo priimtas ir vietose. Toliau buvo leidžiami atskiri bajorų teisės įstatymai nuostatai. Klostantis precedento teisė ir jos formuojamai teismų praktikai, užsifiksuojant aktų ir teismų knygų pavidalu, vis labiau ryškėjo bendrosios teisės, kreipiamos ponų tarybos įstatymų leidyba, pranašumas. Paskirų rusų žemių bajoryje šį atotrukį pajuto kasdieninėme gyvenime. Ji nemažiau už centrinių vaivadijų bajorus tapo suinteresuota vieninga šalies teisė. Pirmas, atsiliepintis į tai didžiojo kunigaikščio pažadas, buvo užfiksuotas Aleksandro antrojo 1501 metų Voluinės privilegijoje. Kancleriui Mikalojų Radvilai Gonionziečiui jaunesniam vadovaujant, imta rengti bendrą visos Lietuvos valstybės teisyną. 1522 metais Zigmanto antrojo šalies privilegijoje buvo numatyta šį teisiną išleisti įspausdintą. Tais pačiais metais mirus Mikalojų Radvilai darbą perėmė kanclerį tapęs Albertas Goštautas, kuriam vadovaujant teisiną žinomas kaip pirmasis Lietuvos statutas, buvo baigtas parengti. Zigmanto antrojo potvarkių 1529 metais rugsėjo 29 dieną jis pradėjo veikti.